Vienuoliktas skirsnis Šūvis aidų aidais atsiliepė požymėje, tarsi būtų ėmęs gurguliuoti visas šis neapriepiamas pilvas. Gabalas stinko nukritęs į griovį ir pliumtelėjęs vandenyje už kelių žingsnių nuo Žano Valžano, rodė, jog kulka pataikė į skliautą viršum jo galvos. Ritmingi lėti žingsniai dar kiek laiko skardeno akmeninės plokštės, vis labiau ir labiau toldami ir tildami – Juodų šešėlių grupė ištirpo gilumoje, mirgantį žiburį siubavo ir virpėjo, mesdamas ant skliautų rausvą pusratį, kuris nuolat mažėjo, paskui visai sudilo. Vėl stojo gudį tyla, viską apgaubė neižvelgiama tamsa, vėl įsiviešpatavo aklos ir kurčio sutemos. O Žanas Valžanas dar ilgai stovėjo prisiglaudęs prie sienos, nedrįzdamas pajudėti, įtempęs ausis išplėtęs akis, žiūrėdamas į dingstantį pamėklių patrulį. Trečias skyrius – žmogus, kurį seka. Reikia pripažinti, kad tų laikų policija net sudėtingiausiomis politinėmis aplinkybėmis nepajudinamai ėjo viešosios tvarkos palaikymo ir nusikaltelių sekimo pareigas. Jos akim žiūrint maištas anaiptol nebuvo dingstis atleisti piktadariams pavadžius ir palikti visuomenę likimo valiai tik dėl to, kad vyriausybė atsidūrė pavojuje – Kasdieninis policijos darbas netrikdomai ėjo savo įprastiniu keliu greta ją iškilusių ypatingų uždavinių. Nors ir kaip audringai įsivystė politiniai įvykiai, kurių padarinius buvo sunku numatyti ir kurie galėjo baigtis revoliucija, policijos agentas nesidavė atitraukiamas nei sukilimo, nei barikadų ir tebesekė vagį. Kažkas panašaus ir vyko birželio 6 dieną po pietų prie stačios atšlaitis dešiniajame senos krante – truputį už invalidų tilto. Šiuo metu tos kranto atšlaitis jau nebėra, vietos vaizdas pasikeitęs. Šią atšlaitę tam tikrų atstų vienas nuo antrojo du vyrai, tarsi vienas kito vengdami ir slapčiomis stebėdami vienas kitą. Tasai, kuris ėjo prieš akiją, stengiasi nuotolį tarp jų didinti – o tasai, kuris ėjo iš paskos, stengiasi tą nuotolį mažinti. Tai buvo lyg ir šachmatų partija, lošiama tylomis ir iš tolo. Atrodė, kad nei vienas, nei antras neskuba. Abu du žingsniavo iš lėto, tarsi kiekvienas būtų bijojęs, kad paskubinę žingsnį gali priversti savo partnerį žengti greičiau. Sakytumai, plėšrūnas persekėjo grobį, gudriai slėpdamas savo kėslus. Tačiau grobis nesidavė apgaunamas ir budriai saugojosi. Santykis tarp jų jėgų atitiko santykį tarp ujamos keunės ir ją besivėjančio šunies. Tasai, kuris tengiasi ištrūkti, buvo geibus, menkutis žmogėnas – Tasai, kuris tengiasi jį pačiupti, tvirtas, aukšto stogo žaliukas, atrodė, kad su juo susikipti būtų didžiai pavojinga. Pirmasis, jausdamasis esas silpnesnis, aiškiai vengė susitikti su antruoju, bet vengė nuožmiai tūžusią širdimi. Kas jį būtų stebėjęs šiuo metu, jo akise būtų išvydęs niūrę užguito žvėries pagėžą ir tą grasinimą, kuris glūdi baimėje. Krantas buvo tuščias, nesirodė joks praeivis, joks valtininkas – nesimatė nei krovikų, šiandien ten prie kranto pririštose baržose. Patogiai stebėti tuo du žmonės buvo galima tik nuo pačios krantinės ir bet koks sėkėjas iš tenai būtų išvelgęs, kad pirmasis tai susivėlęs įtartinas driskius, apsirengęs keurą palaidinę, įsigandęs ir drebantis nuo šalčio, o antrasis garbingas valdžios pareigūnas, vilkintis uniforminiu redinguotu, susakstytų lygi pats makro skaitytojas gal pažintų šito du žmonės, jei įsižiūrėtų į juos iš arčiau. Kokį tikslą turėjo antrasis? Galimas dalykas jis norėjo pirmąją aprūpinti kiek šiltesnę drapaną. Jei valdinių mundurų apsirengė žmogus persekiojas karmalais apsidariusi žmogų, paprastai siekia ir aną aptaisyti valdiniais drabužiais. Svarbu tik tai kokios spalvos. Būti apvilktam mėlynai garbinga – būti apvilktam raudonai gėda. Yra toks purpuras, kuris žmogų žemina. Matyt, nuo tokio nemalonumo ir nuo panašaus purpuro pirmasis ir norėjo pasprukti. Tai, jog antrasis nekliudydamas jam leido eiti pirmą ir likščiol jo nepasičiupo, greičiausiai reikia aiškinti tuo, kad jis vylėsi suseksęs kokį nors įtartiną pasimatymą ar pagal visas taisyklės užkropsęs visą gaują bendrų. Šis delikatus darbas ir vadinasi sekimas. Šį spėjimą visiškai patvirtina ta aplinkybė, kad tasai lygis makro susisakstas žmogus, nuo atšlaitės pastebėjęs viršų į krantinę važiuojantį tuščią fiakrą, davė vežikui ženklą. Vežikas matyti iš karto pažinę, su kuo turi reikalą, tojo apsisuko ir žinginė ėmė važiuoti krantinę paskui tuodu žmonės. Įtartinas apiplyšęs subjektas, kuris žengė prieš akiją, to nepastebėjo. Fiakras rėdėjo palei Elizėjaus laukų medžius – Viršum parapeto šmėščiojo vežiko galva bei pečiai ir botagas rankoje. Vienoje iš slaptųjų policijos instrukcijų agentams yra šitoks straipsnis – visuomet turėti dėl viso ko po ranka vežiką. Tie du žmonės abudu manevruodami pagal visas strategijos taisyklės artėjo prie lėkšto krantinė šlaito, kuriuo tais laikais fiakrų vežikai galėdavo pakeliu iš pasį nusileisti prie upės ir pasigirdyti arklius. Ilgainiui šis patogus nusileidimas buvo panaikintas simetrijos dėliai. Tegu arkliai stimpa nuo troškulio, bet užtat vaizdas te džiugina akį. Galima buvo manyti, kad žmogus su palaidinė ketina šią atšlaitę užkopti aukštyn ir pasislėpti Eliziejaus laukose, kur tiesa buvo daug medžių, bet užtat nemažai ir policininkų. Todėl žmogus su redingotu ten galėjo tikėtis paspirties. Krantinė šioje vietoje yra labai netoli pastato, vadinamo Pranciškaus pirmojo namu – kurį 1824 metais iš Morė perkelė į Paryžių pulkininkas Brakas. Visai čia pat buvo sargybos postas. Dideliam persikėtojo nustebimui, gaudomas į žmogus, nie nepagalvojo pasukti tuo girdyklos keliu. Jis ėjo toliau atšlaite išilgai krantinis, jo padėtis aiškiai darėsi kritiška. Kas jam beliko daryti, nebent tik tai šokti į seną. Persekiojamas jis praleido paskutinę progą užlipti į krantinę. Toliau nebebuvo nei kelio, nei laiptų. Netoliese matėsi senos vingio alkūnė prie jenos tilto, kur kranto šlaitį leisdamas į žemyn pamažu siaurėja ir galų gale virsta žemės rėželiu, dingstančių po vandeniu. Tenai jis neišvengiamai bus užskliaustas iš visų pusių. Iš dešinės jam atkirs kelią statį sieną, iš kairės ir iš priekio upė, o iš užpakalio valdžios pareigūnas. Tiesa, kranto kyšulio galą užstojo kokių šešių ar septynių pėdų aukščio visokių drusgų krūva, likusi nuo kažkokio nugriauto pastato. Bet nejaugi tasai žmogus galėjo tikėti saugiai pasislėpti už šios plytgalių kupetos, kurią taip lengva peiti, toks mėginimas būtų buvęs vaikiškas. Vargu ar jis to tikėjosi. Nusikaltelių naivumas taip toli nesiekia. Žemių ir drusgų krūva sudarė prie vandens kauburėlį – kuris lygoks aukštas kišulys traukėsi iki pat krantinės sienos. Sekamas į žmogus priejo šią kalvelę, aplenkė ir dingo gaudytojų iš akių. Pametęs aną iš akių ir manydamas, jog ir pats yra nematomas, persikėtojas nutarė daugiau nebesislėpti ir smarkiai paspaudė žingsnį. Po kelių akimirksnių jis pribėgo prie plytgalių krūvos ir ją apsuko aplinkui. Apėjęs jis sustojo apstulbęs. Žmogaus, kurį jis medžiojo, tenai nebuvo. Apdriskelis lyg būtų į žemę prasmegęs. Kranto kišulys už drusgų krūvos traukėsi netoliau kaip 30 žingsnių, o paskui dingo po vandeniu skalaujančių krantinį sieną. Bėglys negalėjo nei iššokti į seną, nei perlipti krantinės mūrą nepastebėtas to, kurį sekė, kurgi jis dingo. Žmogus susakstytų redingotu nužingsnevo iki kišulio galo ir ten pastovėjo valandėlę susimastęs – nervingai gniaužydamas kumščius ir dairydamas aplinkui. Staiga jis pliaukštelėjo savo į kaktą. Toje vietoje, kur baigėsi kranto rėželis ir prasidėjo vanduo, jis staiga pastebėjo po skliautai žemas, bet plačias geležinės grotas, kabančias ant trijų masyvių vyrių užrakintą sunkia spina. Šios grotos lyg ir savotiškos durys įtaisytos krantinės sienos papėdėje, buvo nukreiptos pusiau į upę, pusiau į krantą. Iš grotų sroveno juosvo vandens upelis įtekas į seną. Už tų sunkių surūdijusių virbų galėjai matyti kažką panašaus į tamsų skliaustą koridorių. Žmogus su redingotu susinėrė ant krūtinės rankas ir priekaištingai pažiūrėjo į grotinės duris. Žvilgsniui nieko nepadėjusis bandė jas pastumti, pajudino jas papurti, bet durys laikėsi tvirtai ir nepasidavė. Galimas daiktas, kad jos ką tik buvo prasivėrusios, nors atrodė keista, kad tokios surūdyjusios durys nesugirždėjo. Šiaip ar taip nebuvo jokios abejonės, kad jos dabar užrakintos. Tatai rodė, kad žmogus, kuriam šios durys atsidarė, turėjo ne vis raktį, o tikrai raktą. Šis aiškus faktas iš karto dinktelėjo vyrui, mėginusiam išjudinti grotas ir jis pasipiktinę sušuko. Čia tai jau per daug. Jis turi valdišką raktą. Paskui jis tojau nurimo ir užplūdusias mintis išreiškė ištisą papliupą vien skemenių šūkčiojimų skambėjusių beveik ironiškai. Taip, taip, taip, taip. Tai tarės nežinia, ko tikėdamas, jis gal pamatyti, kad tas žmogus išlys lauk ar kad tenai įlys kiti, jisai užsiglaudė už krūvos plitgalių ir kantriai atkakliai ėmė tykoti kaip atseki šuo. Fiakras, kuris taikėsi prie visų jo judesių, taipgi sustojo viršuje prie krantinės parapeto. Numatydamas, jog ilgai teks stovėti, vežikas užmovė arkliams ant snukių avižų žiupčius, apačioje kiek sudrėkusius tokius pažįstamus paryžiečiams, kuriems vyriausybė, pasakysime skliausteliuose, taip pat dažnokai panašių būdų užriša burnas. Reti praeiviai ant jenos tilto akimirkai atsigręždavo ir žvilgtardavo iš jedvinė judamas peizažo smulkmenas – į žmogų ant kranto ir į karietą krantinėje. Ketvirtas skyrius – ir jis neša savo kryžių. Žanas Valžanas vėl leidosi į kelią ir daugiau nebesustojo. Eiti darėsi vis sunkiau ir sunkiau, skliauto aukštis nuolat keitėsi, vidutiniškai siekdavo apie penkias pėdas šešis colius ir buvo pritaikytas vidutinio žmogaus ūgiui. Žanas Valžanas turėjo eiti susikūprinės, kad neužgautų Marijaus įskliautų akmenis. Kiekvieną akimirksnį jam reikėjo čia pasilenkti, čia atsitiesti ir visą laiką grabinėti sieną. Šlapia akmenys ir glitus kanalo dugnas buvo prasta atrama tiek kojoms, tiek ir rankoms. Jis brido klubdamas per pasibjaurėtinas miesto srutas. Silpni dienos atšvaitai, kurie daiktai skverbėsi pro langelius, buvo tokie blandus, jog saulė šviesa pro jos atrodė lyg mėnesieną. Visa kita buvo tirštas rūkas, miasmai, tamsa, naktis. Žaną valžaną kankino alkis ir troškulys, ypač troškulys – o juk ši čia nelyginant jūroje aplinkui teliuškavo vanduo, tik jo negalėjai gerti. Žanas Valžanas, kaip žinome, buvo nepaprastai stiprus ir jo jėgos doro ir santūraus gyvenimo dėka, nežiūrint senyvo amžiaus, liko beveik nesusilpnėjusios. Ir vis dėlto įsėmė palengva gniušti. Jį kamavo nuovargis, o pajėgoms mažėjant sunkėjo našta. Marijaus kūnas galbūt jau miręs slėgė į visų inertiško krovinio svoriu – Žanas Valžanas stengiasi Marijų laikyti taip, kad jo krūtinė nebūtų suspausta ir jis galėtų visą laiką kiek galint laisviau alsuoti. Tarpais jis jausdavo po kojomis vikriai šmurkščio ant žiurkės. Viena jų įsigandus jam vos neįkando. Retkarčiais proeinamasias nutekamųjų vamzdžių angas padvelgdavo šviežio oro gūsis ir jį atgaivindavo. Galėjo būti trečia valanda dienos, kai Žanas Valžanas priejo aplinkinį kanalą. Staigiai įsiplėtęs koridorius iš pradžių jį nustebino. Netikėtai jis pateko į erdvę galeriją, kur galėjo ištiesti abi rankas, neatsidurdamas jomis į sienas, o jo galva nesiekė skliautų. Didžioji kloaka tikrai yra aštuonių pėdų pločio ir septynių aukščio. Toje vietoje, kur Monmartro požeminis kanalas įteka į didžiąją kloaką, susikryžiuoja dar dvi urvinės galerijos – Provanso gatvės ir Skerdyklos gatvės – Netoks išvalgus žmogus šių keturių kelių sankryžoje būtų suglumęs. Žanas Valžanas pasirinko patį plačiausią kelią, tai yra aplinkinį kanalą. Bet čia vėl iškilo tas pats klausimas – leisti žemyn ar lipti aukštyn. Jis pagalvojo, kad padėtis verčia įskubėti ir kad dabar jau žūd būt reikia kuo greičiausiai pasiekti seną, kitaip sakant, reikia leisti žemyn. Jis pasuko į kairę ir gerai padarė – Būtų klaida manyti, kad aplinkinis kanalas turi du išėjimus, vieną į Bersį, antrą į Pasį, ir kad pateisindama savo pavadinimą jis aplinkų juose po žeminį Paryžių dešiniojų krantu. Didžioji kloaka, kuri mes turime tatai priminti, yra nekas kita, kaip vamžiai sukaustytas Menil Montano upelis, jeigu eitume prie srovę aukštyn, nuvestų jie klavėte atseit prie savo ištakos, šaltinio Menil Montano kalvos papėdėje. Didžioji kloaka neturi tiesioginio susisiekimo su šalutiniu kanalu, kuris suima nutekamosius Paryžiaus vandenis, pradedant po tankūro kvartalu, ir įteka į seną amlo požeminių kanalu, kiek aukščiau buvusios Luvie salos. Šio iššaka, papildantį surenkamą į kanalą, nuo jo atskirta kaip sykis po Menilmontano gatve akmeninių pylimų sudarančių aukštupio ir žemupio takoskirą. Žanas Valžanas, eidamas galeriją aukštyn, po begalinių pastangų pervargęs leisgyvis galų gale būtų atsidūręs tamsoje jaklą sienai ir būtų žuvęs. Geriausiu atveju sugrįžęs truputį atgal ir pasukęs į kalvarijos seserų gatvės tunelį, jeigu nebūtų susipainiojęs po žeminėje dvišakumoje po bušra kryžgatvių, Toliau ėjo Sen Louis koridorium, paskui pasidavęs į kairę, į Sen Žilio perėją, paskui pasukęs į dešinį ir palikęs nuo šaly Sen Sebastiano galeriją – Žanas Valžanas būtų galėjęs prieiti Amlo nuotaką, jei tik nebūtų paklydęs kanalų tinkle po Bastiliją, panašiame į raidę F, o iš ten jau pasiekti išėjimą į seną prie arsenalo. Tačiau tam būtų reikėję gerai žinoti visus įsišakojimus ir visus urvus, kurie sudarė Paryžiaus kloaką panašiai didžiulį žvaigždinį koralą. Tuo tarpu mes tai pabrėžėme Jis visiškai nesusigaudė šio baisaus latakų tinklo raizginyje, kuriame klaidžiojo, ir kam nors jį paklausus, kur jis yra, Žanas Valžanas būtų atsakęs nakties glūdumoje. Instinktas jo neapgavo, leisti žemyn iš tikrųjų buvo vienintelė galimybė įsigelbėti. Po dešinį jam liko du koridoriai, kurie šakojasi replių pavidalų po Lafito ir Senžoržo gatvėmis, o taip pat ilgas dvišakas kanalas po anteno plentų. Kiek tolėliau už vienos šalutinės perėjos matyti einančius po Madleno gatve, Žanas Valžanas sustojo atsikvėpti. Buvo labai pailsęs. Pro gana plačią išorinę angą galimas daiktas Anžų gatvės apžiūros šulinis klido gana aiški šviesa. Žanas Valžanas švelniai ir atsargiai tarytum brolį sužeista brolį paguldė Marijų ant koridoriaus sienos įsikišimo. Krūvinas Marijaus veidas balšvoje ango šviesoje panešėjo į lavono veidą kapo dugne – Jo akis buvo užmerktos, plaukai prikepę prie smilkinių, raudonai sulipusiais kuokštais, negyvos rankos karojo suglebusios, sanariai buvo sustingę lūpų kampučiuose, juodavo sukrešėjęs kraujas. Kaklaraiščio mazge matėsi kraujo krešulys, marškinių klostis veržė žaizdas, švarko gelumbė trynė žiojančias įpjovas kūnė. Valžanas pirštų galais praskleidęs Marijaus rūbų kraštus pridėjo jam prie krūtinės ranką, širdis dar tebeplakė. Tada Valžanas suplėšė savo marškinius, kiek galėdamas aptvarsti žaizdas ir sustabdė kraujavimą. Paskui pasilenkęs prieblandoje prie Marijaus, kuris tebe buvo be sąmonės ir beveik nekvėpavo, įsmeigė į žvilgsnį sklidina žodžiais neišreiškiamos neapykantos. Tvarstydamas Marijų jis rado jo kišenėse du daiktus, duonos gabalą, ten užmirštą nuo vakardienos, ir Marijaus užrašų knygelę. Duona jį suvalgė ir atskleidė knygelę. Pirmame jos puslapyje rado Marijaus įrašytas keturias eilutes. Mes jas atsimename. Aš vadinuosi Marijus Ponmersi, prašau mano lavoną nugabenti pas mano senelį poną Žilnormaną, Kalvarijos seserų gatvė numerį 6, Mare kvartale. Žanas Valžanas ango šviesoje perskaitė šias keturias eilutes ir valandėlę stovėjo sustingęs kartuodamas pusbalsių kalvarijos seserų gatvį numeris šeštas pono Žilnormanas. Paskui įkišo užrašų knygelę atgal į Marijaus kišenę. Užkandus jam sugrįžo jėgos. Vėl užsivertęs Marijų ant nugaros, jis atsargiai padėjo sužeistojo galvą savo ant dešiniojo pėties ir vėl ėmė leistis nuotakų žemyn. Didysis nuotakas lomoje einantis Menilmontano vaga turi apie du lie ilgio žymijo dalis išgrįsta akmenimis – Žanas Valžanas neturėjo to švyturio, kuriuo mes naudojomis, šviesdami skaitytojų jo požeminę kelionę. Gatvių pavadinimų jisai nežinojo. Niekas jam nerodė nei kurią miesto zoną jis eina, nei kaip toli nuėjo, tik iš šviesos dėmių, kurios tarpais pasitaikydavo jo kelyje, ir darėsi vis dulsvesnis, jis galėjo spręsti, kad saulė jau nebešviečia gatvių ir kad diena linksta vakarop. O iš vežimų dardėjimo viršum galvos, kuris palengva retėjo ir pagaliau beveik visai nutilo – Jis suprato, kad jau išėjęs iš centrinių kvartalų ir artėja į nuošalius pakraščius, kur nors ties išoriniais bulvarais ar tolimomis krantinėmis. Kur rečiau namų ir gatvių, ten po žeminėme kanale mažiau angų. Tamsa tirštėjo aplinkui Žaną Valžaną, vis dėlto jis varėsi pirmin, apgraibomis linkdamas tamsoje. Staiga ši tamsa pasidarė klaiki. Penktas skyrius – smėlys klastingas kaip moteris – Kuo jis vilingesnis, tuo pavojingesnis. Jis pajuto, kad brenda į vandenį ir kad po jo kojomis nebe grindinys, o dumblas. Kai kuriuose Bretanės ir Škotijos pajūrio vietose atsitinka, jo koks nors žmogus, keleivis ar žvejys, atoslogio metu eidamas smėlio lygumą, atokiau nuo jūros kranto, netikėtai pastebi, kad jau kiek laiko jam sunku ką žingsniuoti. Žemė po jo kojomis lyg derva, padai limpa, tai jau nebesmėlys, o klyjei. Vieta atrodo visiškai sausa, bet su kiekvienu žingsniu vos tik pakeli koja, pėda prisipildo vandens. Tačiau akis nepastebi jokio pasikeitimo, be krašto tęsiasi pajūris lygus ir vienodas. Smėlys visur atrodo toks pat, tvirtas gruntas nieku nesiskiria nuo liulančio, linksmi jūros blusų pulkai siautingai tebe šokinėja po praeido kojomis. Žmogus eina savo keliu toliau – Eina visi prieki, žingsniuoja sausumos pusėn ar stengiasi laikytis arčiau kranto, jokio nerimo jis nejaučia, kogi jam bijoti. Tik jam atrodo, kad su kiekvienu žingsniu sunkumas kojose kažkodėl didėja. Staiga įsiklimsta. Įklimsta du, tris colius. Tikriausiai jis bus paklydęs, sustoja, apsidairo. Ir dabar pasižiūri po savo kojomis, kojų nebematyti, jos smėlyje – Keleivis ištraukia kojos iš smėlio, nori grįžti atgal, apsisuka ir dar giliau nugrimsta. Smėlys jam siekia kulkšnis. Žmogus įsiplėšia, metas į kairę. Smėlys jau siekia iki pusės blauzdų, jis puola į dešinę, o smėlys jau siekia kelius. Tada neapsakoma siaubo perimtas nelaimingasis supranta, kad yra patekęs į liulvantį smėlį, kad po jo kojomis stoju baisi stichija, kurioje žmogui taip pat neįmanoma vaikščioti, kaip žuviai plaukti. Jis meta šalin savo nešulį, atsipalaiduoja nuo krovinio, kaip nelaimės ištiktas laivas, per vėlų. Smėlys jam siekia aukščiau kelių. Jis šaukėsi pagalbos, mojuoja kepurę ar nosinę, smėlys traukė jį vis giliau ir giliau, jai krantas tuščias, jai žmonių buveini toli, jei šiuo smėlynų visi baisisi, jei apylinkėje neatsiras kokio didvirio – Tada viskas baigta. Žmogus gyvas palaidotas. Jis pasmerktas baisiai mirčiai, lėtai mirčiai, neišvengiamai, nepermaldaujamai, kurios negalima nei atidėti, nei pagreitinti, kuri tveria valandų valandas, kuriai nematyti galo. Mirtis užklumpa žmogų sveiką, laisvą, pilną jėgų, pagriebė jį už kojų ir sulik kiekvienu jo šauksmu, sulik kiekvieną pastangą įsiplėšti, traukia jį vis giliau, lyg norėtų dar kečiau apkabinti už tai, kad jis mėgina priešintis – Mirtis išlėto tempia žmogų į žemę, duodama jam laiko atsigrožėti horizontų, medžiais, žaliais laukais, pirkelių dūmais, slėnyje, laivų būrėmis, jūroje skraidančiais aplinkui ir čiulbančiais paukščiais, saulė, dangumi. Liulantis smėlys tai kapas virtęs potvinių ir kylas į žemės gelmių pasiimti gyvo grobio. Kiekvieną minutę negailestingas duopkasys. Nelaimingasis bando atsisėsti, atsigulti, šliaušti, tačiau kiekvienas judesys jį laidoja vis giliau, jis atsitiesia ir dar giliau nugrimsta. Jis jaučia, kad skęsta, reikia, maldauja, šaukėsi dangaus, gražo rankas, netenka vilties. Štai jau įsigrimzdęs iki pusės, smėlys jam siekia juosmenį, paviršyje tik krūtinė ir galva. Jis tiesia rankas pašėlusiai klykia, drasko nagai smėlį, kabindamasis į šiuos birius pelenus – ramstosi alkūnėmis stengdamasis įsinerti iš šios minkštos įmautės rauda, kai beprotis, smėlys kyla vis aukščiau. Smėlys pasiekė pečius, pasiekė smakrą, dabar be matyti jau tik veidas, burna dar šaukė, smėlys ją užkemša, tyla. Akis dar žiūri, smėlys jas užmerkia, naktis. Paskui pamažu dingsta kakta, kuokštas plaukų dar šviluoja viršum smėlio, įsikiša ranka, pradurdama smėlio paviršių, konvulsingai sujuda ir dingsta. Kraupus žmogaus išnykimas. Kartais smėlys įtraukia raitelį draugę su arkliu, kartais vežėja draugę su vežimu, viską praryja liulynas. Skendimas čia visai kitoks negu jūroje, čia žmogus skandina žemį, Žemė prisigėrusi okeano tampa pastais, ji plyti priešais mus tarsi lyguma ir vilingai atsiveria po kojomis tarsi banga. Pragarmiai būdinga klasta. Tokie klaikus įvykiai nutinka vienur kitur jūrų pakrantėse prieš 30 metų galėjo atsitikti ir Paryžiaus kloakoje. Lygi 1833 metų, kada buvo pradėti svarbus darbai Paryžiaus požeminių kanalų tinkle, ten neretai įvykdavo staigių įgriuvimų. Kai kur į podirvį, ypač ten, kur įspurus, įsisungdavo įžemio vandenis. Tuomet kanalo dugnas, ar jis būtų grįstas akmeninėmis plokštimis kaip senoviniuose nuotakose, ar padarytas iš betono su kalkių skėdiniu kaip naujosiuose galerijose, netekęs atramos pradėdavo linkti – Nuo tokių įlinkimų grindinėje atsirasdavo trūkis, o po kiek laiko ir įgriuva. Dugnas įsmūgdavo gan dideliame plote. Profesinė kalba toks trūkis, toks plyšys atveręs purvo keurymę vadinosi paversmys, o patsai dumblas liuginė. Kasgi ta liuginė? Tai liulantis jūros pakrantis melys, netikėtai atsidūręs po žeme. Tai Sen Mišelio kalno gruntas nukeltas į kloaką. Praskydusi žemė atrodo lyg ištirpusi, visos jos dalelytės kistoje aplinkoje lieka palaidos. Tai jau ne žemė ir ne vanduo. Kartais toks liūnas yra labai gilus, nieko negali būti pavojingesnio, kaip užeiti tokią keurymę. Jeigu čia vyrauja vanduo, mirtis greita, žmogus nuskęsta, jeigu vyrauja žemė, mirtis lėta, žmogus nuklimsta. Ar jūs įsivaizduojate tokią mirtį? Jeigu šiurpu nuklimti jūros kranto smėlyje, tai ar gali būti kas klaikesnio už tokią mirtį kloakoje? Vietoj tyro oro, ryškio šviesos, saulės spindulių giedro horizonto, bangų šniokštimo, vietoj laisvų debesų siunčiančių gaivų lietų, vietoj bolojančių tolumoje valčių, vietoj vilties, neužgestančios iki paskutinio akimirksnio, vilties, kad gal eis pro šalį žmogus, kad gal kas išgelbis – Vietoj viso to gudi tyla ir akla tamsybė, jodis kliautai, žiojantis kapas, mirtis rutose po karsto antvožų. Lėtas žuvimas nuo oro stokos tarp jaurių atmatų, akmeninė dėžė, kur dvokiančioje skistoje purvynėje, įskečia savo nagus dusas ir griebė jums už gerklės. Prieš mirtinis švokštimas marvėje, vietoj smėlio maurai, vietoj uragano – sieros vandenilis vietoj okeano nešvarumai. Šauktis pagalbos griežti dantimis, raitytis, purdėti ir žūti, kai viršum jūsų galvos užė didžiulis miestas, kuris nieko apie jūs nežino. Neapsakoma siauba šitaip mirti. Savo žiaurumą mirtis kartais atperka tam tikrų šiurpulingų orumų ant laužo. Sudužus laivui galima parodyti drąsą. Liepsnuose lygiai kaip ir jūros putose galima išlikti didingam – tokia žūtis pakeičia žmogų, o čia to nėra. Čia mirtis nevalyva. Šitoks galas niekingas. Net prieš mirtiniai regėjimai šmėščioje prieš akis šlykštus. Purvos gėdos sinonimas, viskas čia menka bjaurų žemą. Prigerti Malvazijos statinėje kaip Klarensas, tiek to, bet užtrokšti išmatų dobėje kaip deskublo šiurpu. Nuorodam. Klarensas Jorko kunigaikštis 1449-1478 metai, Anglijos karaliaus Eduardo ketvirtojo brolis, parlamento nuteistas mirti, paprašęs, kad jį prigirdytų Malvazijos statinėje. Nuorodos pabaiga. Murdytis tenai klaiku. Paskutinėse merdėjimo konvulsijose žmogus kendys keistame mėšle – Čia tokia tamsa, kad ją galima palaikyti pragaru, toks dumblas, kad jį galima palaikyti liūnų ir mirštantysis nežino, ar jis pavirs šmėklą, ar taps rupužė. Kapas visur niurus, čia jis atstumentis. Liuginės gylis būdavo įvairus, lygiai kaip jos ilgis ir tirštumas, tatai priklausė nuo podirvio rūšės – Kartais duobė būdavo trijų, keturių pėdų gylio, kartais aštuonių ar dešimties, kai kada visiškai nebūdavo galima pasiekti dugno. Dumblas vienur atrodydavo beveik kietas, kitur beveik skystas. Liuniero liūge žmogus kestų per visą dieną, kai tuo tarpu Felipo klampinė jį prarytų per penkias minutės. Liuginė išlaiko žmogų ilgiau ar trumpiau, destis koks jos tirštumas. Vaikas gali įsikapstyti iš ten, kur nugrimsta vyras. Pirmoji įsigelbėjimo sąlyga atsipalaiduoti nuo bet kokio krovinio. Kiekvienas požeminio kanalo darbininkas pajutęs po savo kojomis munkant žemę, tučto jau sviedžia šalin savo įrankių krepšį, pintinę ar dėžę su kalkių skėdiniu. Liuginės atsirasdavo dėl įvairių priežasčių, dėl grunto, gurumo, atsitiktinės nuoslanko žmogui neprieinamoje gilumoje, dėl smarkių liūčių vasarą, dėl nepaliaujamų kritulių žiemą – ilgalaikiu smulkaus lietaus. Kartai sunkus aplinkiniai namai pastatyti ant mergelinio ar smėlinio podirbio įlengdavo požeminių galerijų skliautus ir juos iškraipydavo arba nuo tokio triuškinančio spaudimo susproginėdavo ir suskeldėdavo kanalo dugnas. Prieš kokį šimtą metų įdubęs Panteono pastatas užvertė dalį požemius ant Dženevievos kalne, kai dėl namų slėgimo kloakoje įvykdavo griūtis – Ja kai kuriais atvejais rodydavo paviršiuje sueižėjęs gatvės grindinys, kurio akmenys prasiskirdavo lyg pjūklo dantys.